Луну слышал отлично. Ну, мы на этом так совет. Так в этом еле. Я земля-3 прием. Приложил. Я луна. Отцветающе возвращаюсь домой. Я луна прием. Я уже два вы в поле, воскресяйте. Так, поле воскресяйте. Земля один, есть земля три. Вас полю, конец, конец, конец, выключаю. Я земля Молодцы. Земля один, я отключаюсь. Конец, конец, конец. Благодарю за связь. Прием.